arangurira ubutumwa mu ishengero ry'ubumwe bw'isezerano ry'ibujumbura hamwe na shehe na Kirutimana Hassan umuvugabutumwa wo mu idini rya isilamu etienne manakiza nabateguriye kino kiganiro ndabaha ikaze insobanuro y'ijambo ry'imana muranguza kino kiganiro Revera Pasteur Jean Claude Nkeza asigura ko umuvugabutumwa ari umuntu yigisha ijambo ry'Imana abantu ubwa mbere navuga ko umuvugabutumwa ni umwigisha w'ijambo ry'Imana ku mahanga yose hama akigisha amahanga ivyizegwa ivy'abantu bo kwizera vy'Imana rero umuvugabutumwa azavuga bamwe yabagize kuba intumwa abandi ngo bavugishwa nayo abandi ngo abungere abandi ngo bavuga butuma abandi abigisha b'ijambo ry'imana rero abo bantu bose uko ari batanu yaha imana yahaye ayo mabango yabahaye amabanga atanu umugabo aratandukanye hariho intumwa zayo icyitwa ubutumwa ni icyitwa risala tusamawiya ni ukuvuga ngo ni ubuhanuzi bwavuye mu ijoro ni ubutumwa bwavuye kuhoraho buzaniwe bene adamu ngaha kuri ino si kugira ngo babwumve babubemwo bubayobore bubamenyeshe umuremyi wabo bakwiye gusenga uwo ari we n'uburyo bwo gushobora kumusenga ubwo ari bwo n'uburyo bwo kumugamburukira mu buzima bwabo bwose bwa minsi yose umuvugishwa n'imana akayakira amaze kuyakira rero uyu kuko abasanzwe yarobanuwe mu bantu abana n'abantu uyu rero nawe agaca ashikiriza ayo majambo ashikiriza ubwo buhanuzi ashikiriza ubwo butumwa bene adamu bari ngaha kuri ino inyuma y'abo bavugishwa n'imana n'intumwa ku bayize tukaduga gushika kubavugishwa n'imana maze akaba ariho natwe uno munsi turiko turaronka amajambo y'imana abo rero eh, bayaronse muri ubwo buryo nibo bajejwe kwigisha amajambo y'imana pasiteri jean claude nkizumuremyi amenyesha ko umuntu yigisha ijambo ry'imana ari umuntu yarobanuwe yongera asigwa amavuta n'imana umuntu yigisha ijambo ry'imana ubwa mbere ni umuntu yarobanuwe n'imana ni umuntu yarobanuwe n'imana arobanuzwa amavuta n'imana ni ari kumwe namwe muyera cyangwa na mutima mweranda w'imana kuko si uwo ari we wese avuga ubutumwa cyangwa yigisha ubutumwa ari naho rero aha abantu twogaba uko benshi barakurikiye abavugabutumwa cyangwa abigisha havuga ngo mpwemu w'imana ari kuri jewe kuko yandobanuje amavuta ngo mbwire ubutumwa bwiza abo abaciye bugufi ni kuvuga ni mwe mu w'imana aba ku muntu bwa mbere amen umuntu rero umuvugabutumwa cyangwa umwigisha ni umuntu yarobanuwe n'imana yamurobanuye ryari ntiyarobanuwe n'umuntu ni umuntu yarobanuwe n'imana ubwayo ishobora kumwubaka yaramurobanuriye uko nyine eh, aha noca ndagusigurira umwigisha w'ijambo ry'imana ntapfa gutogwa ku bubombe bw'abana b'abantu ariko atogwa n'imana iciye kubavugishwa nayo nabo bagaheza bakabwira intumwa ni kuvuga wewe nk'ubu imana irurutsa mutima wayo ikabikwereka nko mu nzozi cyangwa nko mu ndodo ukumva amajwi y'imana rero we nawe wabyumva kubera utabizi neza ugaheza gucushikira za ntuma babantu imana yaha yamabango hari ibintu imana yambwiye uku n'uku n'uku nabo bakashikira bongere bakashikira bakabigenzura kumwe wumva yesu ahaguruka ba ngo abakuru b'abasaseredoti n'abahinga bari bakomeyemo iby'imana baragiye hamwe atereka turabe ibyo bintu turabe by'ukuri k'uyu muntu yarongitswe n'imana rero atogwa n'imana iciye ku muvugishwa n'agaca nko ku muntu ikabimwereka nawe agaca abihishurira nk'incabwenge bagaheza nabo bakabigenzura bamaze kubigenzura bakabona turi umuntu by'ukuri ariko mwe mu w'imana bagaheza bakamurera rero araregwa aradegwa ahantu utanga hakarorero usomye Samuel wa mbere cumi na gatandatu rimwe canke eh, ugasoma Samuel wa mbere gatatu kuva ku murongo wa kabiri kugera ku icumi canke ugasoma abami ba mbere eh, cumi n'icyenda umurongo wa cumi n'icyenda kugera ku mirongo ibiri na rimwe aho batubwira ukuntu Samuel yatowe ngo muri isilamu umuntu wese arashobora kwigisha mugenzi we ubutumwa bw'imana mu gihe afise ubumenyi bwo kwigisha no kuba afise ingeso nziza kenshi mu bw'isilamu eh, ntidukunze kuvuga ngo uwigisha ijambo ry'imana aba yatowe gute kubera ko hariho ibintu biba biri ku muntu bigatuma icyo cyonyine kiba gikwiye ko aba umwigisha eh, w'ijambo ry'imana ariko kandi hakaba hariho n'amabwirizwa mu bw'isilamu Eh, avuga yuko umuntu wese icyo yamenye ashobora kucigisha eh, mugenzi we turabye nk'aho intumwa y'imana muhammad sallallahu alaihi yavuze ati balighu anni walau ati murashikane ubutumwa buvuye kuri jewe naho rizoba ari ijambo rimwe gusa wamenye mu majambo y'imana urishikane uko nyene eh, riri rero umwigisha nyezina w'ijambo ry'imana cyangwa w'ubutumwa bw'ijambo ry'imana hariho ibintu bigomba kumugaragara ko ubwa mbere ni uko aba afise ikintu cyitwa alailmu aba afise ubumenyi bw'iryo jambo ry'imana kubwo kuba yaragize mugabo kandi nyuma yaho icya kabiri agomba kuba afise ikintu cyitwa yani eh, husnu akaba afise eh, imyitwaro nziza afise ingendo nziza eh, ibereye ingendo nziza ubwa mbere wenyine akaba umugamburukiramana by'ukuri hanyuma akaba ari wa wundi ashobora kwigisha iby'imana abantu babimwiga ko nawe nyine babimuraba ko babimubona ko rero ubu nibwo buryo bubereye bw'uko umuntu eh, ashobora kuba eh, yoba umwigisha w'ijambo ry'imana umuvugabutumwa ngo yisunga icyo abantu bakeneye mu gutora icyigwa yigisha umwigisha w'ijambo ry'imana umuvugabutumwa w'ijambo ry'imana icyo yisunga kugira ngo ashobore gutora icyigwa ajya kwigisha abantu ni ukuvuga ngo ni eh, yisunga kuraba ibyo abantu bakeneye yisunga kuraba ibyo abantu bakeneye nicyo bituma urabye eh, n'uhoraho igihe yarungika intumwa ngaha ku isi yazirungikana ubutumwa eh, atanguriye kuri bya bindi abantu bakeneye nk'akarero urabye korani eh, cumi na gatandatu mirongo itatu na gatandatu uhoraho allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati akaraba ibyo abantu bononekayemwo bahengayemyemwo mu by'imana akaba ari byo ashobora kubigisha kugira ngo abagarukane kubera ko intumbero y'ubutumwa gutangwa ni ukugira ngo abantu bahinduke bave mu bibi baze mu byiza baze by'ukuri mu nzira y'uhoraho imana rubwira byose mu gutora icigwa ari bwigishe ubwa mbere na mbere nibaza kandi niko biri jewe ndakunda kwitangira kakarorero ubwa mbere na mbere ni ya kameremere y'Imana muri we mu yandi majambo ni mpwemu w'Imana ni mutima mweranda muri we ni mpwemu yera muri we iyo niyo nyishu ya mbere hama ubwa kabiri kubera ko Imana ntiguma ivuga umwanya wose Imana si umuntu uhamagara uko ushatse ku itelefone cyangwa igizene ngo cyangwa igizene ntibisigura rwari urutonde rwo kuvuga ubutumwa bwiza ngo ko itambariye agaca avuga ubutumwa bwiza yasinze imana yumva umutima w'umusugumiramo kugira ngo bushobore gufasha mu yandi majambo ni umuntu ari hagati ni umu intermediere w'imana n'abantu avuga uko abantu babereye imbere y'imana nuko imana igomba kuri abo bantu iyo rero abona ko abo bantu ko bariko baramera bitameze byamaze guta inzira ya kamere k'imana uwo muntu rero w'imana akorera muri icyo kirere arazi imibereho y'imana n'abo bantu iyo abo bantu abona rero bataye intumbero bataye inzira arashobora gutora ijambo ry'ubutumwa bwiza kugira ngo risubize rya hanga ry'imana mu rutonde imana ibashakamo cyane rero naho nk'abavugijwe imana akenshi irivugira babwire nibamere uku imvura izotara bizogenda uko aho rero ni hamwe nakubwira ati ubwa mbere ni mwe mu w'imana muteze abiri ni radiyo isanganiro ikiganiro n'insobanuro y'ijambo ry'imana turi ko tuganira ku bijyanye no kwigisha ijambo ry'imana abatumire ni revera pasiteri jean claude nk'izumuremyi arangurira ubutumwa mu ishengero ubumwe bw'isezerano ry'ibujumbura hamwe na shehe na ntakirutimana hasani umuvugabutumwa wo mu idini rya isilamu ngo biragoye kuvuga ko ingene bavuga ubutumwa kera bitandukanye n'ubu ngo ariko ubu hariho abavuga ubutumwa barondera inyungu zabo ikimenyetso cy'uko ari mu minsi ya nyuma biragoye kuvuga ko hariho itandukaniro ku bwo kuba kumbure ijambo ry'imana riguma ryitwa ko ari iry'imana eh, kwa kundi nyine mugabo hari ikintu kivuga ngo ingene abantu bashyikiriza ijambo ry'imana ni nk'uko kandi n'uno munsi hariho imvugakuri mu bashyikiriza eh, ubutumwa bw'ijambo ry'imana bagihagaze neza mugabo mu nyuma hahavuye kandi hiyadukiza eh, umugwi w'abantu bavuga ko bavuga ubutumwa eh, mugabo bakavuga ubwo butumwa bakabuvuga barondera inyungu zabo bwite umugwi wa mbere ni firqatun ya'buduna Allah khalisan liwajhi Allah umugwi wa mbere ni umugwi w'abantu bazoba bari mu bikorwa by'igamburukiramana basenga imana bavuga ubutumwa bw'ijambo ry'imana ariko bagamije gusa kuronka gushimwa n'uhoraho no kwironkera ubwami bwo mu ijuru atakindi baragishinga mu by'isi mu by'iki oya baragwishinga no kuronka ubwami bw'ijuru ry'uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala uwo ni umugwi wa mbere mugabo umugwi wa kabiri ni firqatun ya'buduna Allah riya hariho ubundi mugwi wa kabiri w'abantu bazokwaduka mu isi bazoba bavuga ubutumwa ari ukugira ngo bashobore kwiyerekana gusa biyerekane ko ari bihangange biyerekane ko bazi kuvuga ugasanga abantu bari muri icyo gikorwa mugabo intumbero ari ukwiyerekana ukwishyira imbere ukwihaya ukwihayagiza kandi uzobabona ibi rero ni ibintu bishyashya biriko biraduka eh, uno munsi bitandukanye na kumwe byari bimeze mu gihe cy'ababwishwa n'imana umugabo kandi umugwi wa gatatu ni firqatun ya'buduna allaha liyastahkuru bihi nnasi ni umugwi ugira gatatu w'abantu bazo barabavuga butumwa mugabo icyo bikorwa bakaba bakirangurana intumbero yo kwironkera ingene borya iby'abantu ingene bosoroma mu mifuko y'abantu ingene bokwegeranya amatungo bokwirundaniriza ubutunzi boronka ibikwegana boronka amatungo nka hakurinosi mugabo babicishije mu byo kuvuga ngo eh, bari mu kuvuga ijambo ry'Imana ibyo rero ugiye hirya no hino uzohabona uzobibona eh, uko ijambo ry'Imana ubutumwa bw'Imana bwatangwa n'inyigisho kera mu gace babwishwa b'imana n'abayoboke babo ugahita uno munsi hariho uruhande runini rw'abantu bamaze guhinduka no kudohoka kuri iryo banga kubera ukurondera amaronko y'isi Revera Pasteur Jean Claude Nkizumuremyi asigura ko ingene bavuga ubutumwa kera bitandukanye n'ubu ngo kuko kera imana yivugana n'abantu atawundi wundi itumye bitandukanye n'ubu nuvuga ngo itandukaniro ni rininiya ni rininiya kuko uyu munsi turabo mu isezerano rishasha kera baravuga ngo abo mu isezerano rya kera reka ndabivuge neza aba kera abantu ba mbere umwana wayo araza rero mu ijambo rimwe abantu ba mbere bigisha imana bavuga ibirora kuri kirisito kuko abantu bamaze guta intumbero y'imana imana ikagenda ntiyaciye ibata yaciye yarazi gatora umuntu ugenda ubabwire ntiyabahebye nzobarungikira umutabazi azoza abatabazi rero abantu ba mbere turi kumwe n'uwo twemeza ariwe mpemu yera usomye ibyakozwe n'intumwa ivugabutumwa aho ryatangurira ivugabutumwa ritangurira mu byakozwe n'intumwa ugasoma de detaniseti kabiri mirongo itatu n'indwi aho ngo mpemu w'imana yarahejeje kuza ku ntuma yesu yari yasize urabura n'abatarabavugishwa hano niho hagarukiye kino kiganiro aho twari ko turabira hamwe ibijyanye no kwigisha ijambo ry'imana shimira abatumire revera pasiteri jean claude nk'iz'umuremyi arangurira ubutumwa mu ishengero ubumwe bw'isezerano ry'i bujumbura hamwe na shehe Kibutimana hasani umuvugabutumwa wo mu idini rya isilamu badufashije kuzirikana ikigo cy'uno munsi ndabashimire namwe mwari muduteze yompi Etienne Manirakiza nabategure kino kiganiro ndabikebanuye ndabipfuriza amahoro atangwa n'uhoraho murakoze insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro